պատմական նախադրյալ է դարձել 1966 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Փարիզում անցկացված ուսուցիչների կարգավիճակի մասին հատուկ միջկառավարական համաժողովը։ Օսոշչի օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի ուսուցիչներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի Օսոշչի օրվա արդիվ։ Շնորհավորում եւ խորին երախտագիտություն եմ հայտնում ձեր չափազանց պատասխանատու դժվարին աշխատանքի համար, աշխատանք, որը միշտ բարձր է գնահատվել մեր ժողովրդի կողմից։ Օսիչը դարերի վեր առանձնատուկ տեղ է զբաղեցրել մեր հասարակության մեջ, վայելելով շրջապատի սերն ու հարգանքը։ Այսօր էլ դուք նշանակալի ավանդ եք վերում մեր պետության զարգացման գործում, կրթելով ու դաստիարակելով հայրենասեր, ժամանակին համընթաց քայլող ու հարուստ գիտելիքներով զինված սերունդ, երիտասարդներ, ովքեր իրենց հերոս հայրերի ու պապերի արժանի հետնորդներն են, նրանց սուրբ գործի շարունակողը, մեր վաղվա օրվա կերտողը։ Թանկագին բարեկամներ, Ձեր աշխատանքը ոլորտում արկա խնդիրները մշտապես գտնվում են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Մեր երկրում իրականացվում են տարբեր ծրագրեր գիտության եւ կրթության զարգացման, ձեր աշխատանքային ու սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ, եւ այդ աշխատանքները կլինեն շարունակական։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ Արցախի բոլոր ուսուցիչներին հիշարժան տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունում ուսուցչի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ այսօր տեղի ունեցել հանրապետության կրթական համակարգի առավել աչքի ընկած աշխատողների ապարքեվատրություն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շնորհավորելով միջոցառմանը ներկամանկավարժներին եւ կրթական համակարգի միուս աշխատողներին նորանշանակ նախարար Նարինե Աղաբալյանը խոստովանեց, որ իր համար ինչ որ չափով գուցե եւ անսովոր, բայց եւ հաճելի է ուսուցչի օրվա արթիվ շնորհավորանքներ ստանալ, որովհետեւ թեպետ մասնագիտությամբ մանկավարժ է, բայց երբեք չի աշխատել այս ասպարեզում։ Բոլորիս հայտնի ապրիլյան իրադարձությունների պատճառով նշվեց տոնական արարողությանը՝ տարվա լավագույն տնորեն, ուսուցիչ, դաստիարակ ու զինղեկ եւ այլ անվանակարգերով ամենամյա մրցույթներն անցյալ տարի տարի չեն կայացել, ուստի երկու տարվա արդյունքներն ամփոփվում են ներկա տոնական արարողությանը։ Ապրիլյան պատերազմը վեր է հանել կրթական համակարգի մերօրյա մի շարք առաջնահերթություններ, շնորհավորանքի իր խոսքում նշեց նախարարը։ Ապրիլը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք դաստիարակել ենք ազգային սերո, փոխարինող իրենց հայրերին, իրենց եղբայրներին եւ մենք պիտի մտահոգվենք այն խնդիրների շուրջ, որոնք ծառանում են մեր արժեք մեր նաև սոցիալ-տնտեսական կյանքում եւ հաղթելու է նա, ով հաղթելու է ոչ միայն զենքով, այլև կարողանալու է հաղթել նաև գիտելիքով պատրաստ լինել դիմակայելու եւ հաղթահարելու ոչ միայն այսօրվա, այլև գալիքի մարտահրավերները։ Այս է մեր կրթական համակարգի խնդիրը, շեշտեց Նարինե Աղաբալյանը։ Շնորհավորելով մասնագիտական տոնի արթիվ նախարարը ապարքևներ հանձնեց տարբեր անվանակարգերում լավագույնը ճանաչված մասնագետներին։ Ասկերանի Էդմոն Վարսեղյանի անվան ավագ դպրոցի օտար լեզվի երիտասարդ ուսուցչուհի Շուշան Մինասյանը հաղթող է ճանաչվել առարկայի իմացության մակարդակն ու նյութի մատուցման վարպետություն անվանակարգում։ Մեսեջ զրույցում նա նա ասաց. Իհարկե հաճելի է նման ովեստի արժանանալը, բայց ամենակարևոր գնահատականը, ամենակարևոր մեր գործում դա վարձատրվելն է աշակերտների սիրով ու հարգանքով։ Ինչով է առանձնացել դասավանդելու իր մեթոդիկան եւ ինչ է պետք անել անգլերենի իմացության մակարդակն ավելի բարձրացնելու համար Շուշան Մինասյանի կարծիքով Կարևոր աշակերտների մոտ սեր առաջացնելն է եւ խուսափել ավանդական դասապրոցեսից, այսինքն դասապրոցեսին կիրառել բազում մեթոդներ, եղանակներ, հնարքներ, անընդհատ երեխաներին խոսեցնել տալ, որպեսզի չկաշկանդվեն իրենց մտքերը արտահայտելուց, ըստ այդմ ձեռք բերելով խոսակցական տեխնիկա, Լավագույն զինղեկ է ճանաչվել Մարտոնութիվ 1 հոսքային դպրոցի զինղեկ Արամ Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով զինղեկների գնահատումն իրականացվում է բոլորովին այլ պահանջներով։ Մեր զինղիկների աշխատանքը ընդհանրապես տարբերվում է մյուս բոլոր ուսուցիչների աշխատանքից։ Դրա համար մեզ ստուգման համար երբ նախարարությունից ներկայացել են, ոչ միայն դասավանդման մեթոդիկային է նկատի առել, այլ կոնկրետ աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, զենքին տիրապետելու, շարային գործողություններ կատարելու ու միաժամանակ նյութական բազա, ինչ բազա ունենք մենք դպրոցում, ինչպես ենք դասավանդում։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Հադրութի շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցների 540 մանկավարժներ այսօր նշել են ուսուցչի օրը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Այսօրվա ուսուցիչը իր վրա մեծ պարտականություններ է դրել։ Նա կրթում եւ դասերակում է մեր հանրապետության ապագա քաղաքացիներին գիտելիքների հետ միասին նրանց տալիս կյանքի առաջին դասերը։ Հայրենասիրություն մարմնավորում մտածերնդի մեջ, դրանով իսկ ապահովելով մեր հայրենիքի ու ժողովրդի ապագան։ Շրջանի համայնքներում ուսուցիչների շնորհավորում են համայնքների ղեկավարները, եւ դա արդեն ավանդույթ է դարձել։ Հաջորդի Միքայել Մամելյանի անվան դպրոցում ուսուցիչներին շնորհավորով էր եկել վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը։ Ինչպես նշեցին Ազոխի եւ Ուխտաձորի միջնակարգ դպրոցների տնօրեններ Իլիաս Պողոսյանը եւ Արտուր Արզումանյանը ուսուցիչների տոնը նրանք մեծ շուկով նշեցին նոր կառուցված հարմարավետ դպրոցական շենքերում։ Օգտվելով առիթից Ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին, ուսուցի մասնագիտական օրվա կապակցությամբ, մաղթել նրանց խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն, բեղմնավոր աշխատանք այդ մեծ ու պատասխանատու գործում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 4-ին ընդունել է նույն օրը ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Էնդրու Շոֆերին։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է համանախագահային նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը, սահմաններում տիրող իրավիճակին, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք կարևորվել է Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ այս ուղությամբ հետևողական աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Արցախի նախագահի հետ մեր հանդիպումը շատ արդյունավետ է եղել եւ մենք քննարկել ենք հակամարտության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Էնդրու Շոֆերը։ As, uh, as you say, it's my first visit here in my new capacity, U.S. co-chair of OSCE e Minsk Group process. Սա առաջին այցելությունն է որպես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ եւ կարեւորում է այս այցելությունը։ Տեղյակ է, որ շատ բարդ հակամարտություն է։ Հանդիպումը եղել է շատ օգտակար, որովհետեւ քննարկել են տարբեր խնդիրներ։ Այս անգամ այցելել է մենակ, բայց այցելությունները միուս համանախագահների հետ կկրեն շարունակական բնույթ եւ այս շաբաթ պետք է նաեւ միուս համանախագահների հետ տարբեր հանդիպումներ ունենան, որպես առաջ այցելություն շատ արժևորում է։ Նույն օրը Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակամանախագահ Էնդրու Շոֆերին ընդունել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող իրադրությանն ու դրանից բխող զարգացումներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հոկտեմբերի 4-ին շնորհակալական նամակ է ուղարկել ԱՄՆ Միչիգան նահանգի սենատոր Դավիթ Կնեզեկին, սեպտեմբերի 28-ին սենատում Արցախի անկախությունը ճանաչող թիվ 99 բանաձևի նախաձեռնման կապակցությամբ։ Նամակում մասնավորապես ասվում է. Միչիգանի սենատի կողմից ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը կարևոր քայլ է մեր երիտասարդ ժողովրդավարության հանդեպ միջազգային աջակցության առումով։ Համոզված եմ, որ Արցախի հանրապետության ճանաչումը եւ նրա միջազգային ներգրավվածությունը լրացուցիչ խթան կհանդիսանան հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման ու վերջնական խաղաղության հաստատման համար։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամլոցարայությունից, Արցախի խորհրդանի նախագահը շնորհակալական նամակ է ուղարկել նաև Միչիգանի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Լարա Ներսյանին Արցախի անկախությունը սատարող բանաձևի ընդունման գործում ունեցած ավանդի համար։ Հադրութի շրջանի հակակու գյուղը վարելահողեր չունի։ Տնամերձերի բերքն էլ այս տարի ամբողջությամբ վնասվել է կարկուտից։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Հակակուն հադրութի փոքրիկ համայնքներից է։ Գյուղը լեռնային է, ընդամենը 400 հեկտար տարածքից 185 հեկտարը գյուղատնտեսական նշանակության է։ Մնացածը անտարային հողեր են։ Ոռոգման ջուր համայնքը ունի, չնայած մշտական չէ։ Մշակում են հիմնականում տնամերձերը, որոնք այս տարի տուժել են կարկուտից։ Այս տարի մնացել են առանց բերքի, ասում է համայնքի ղեկավար Խաչիկ Հակոբյանը, սակայն դա միակ խնդիրը չէ գյուղում։ Ջուրը պակասա, ճանապարհները լավ չի, հակագուն ճունի խմելու ջուր ներքին ջրացանցի բացակայության պատճառով ճունի համայնքապետարան հանդիսությունների տուն, ակումբ եւ այլ ենթակառուցվածքներ, որ անհրաժեշտ են գյուղում բնականոն կյանքի ապահովման համար։ Հավանաբար հենց այս հանգամանքներն էլ ազդում են, որ երիտասարդները չեն շտապում ամուսնանալ երիտասարդներ շատ ունենք, հույսն է, որ կամուսնանան, գյուղը կմեծանա, երեխաները շատ կլինեն։ Այսօր դուրսյամ ունենք մի 17 երիտասարդներ, որոնք արդեն ծառայությունը բրծել են, դե ամուսնանան, սպասում եք տենակ։ Ցանկատարածություններ հակակուն չունի հացահատիկայինների մշակությունը իրականացնում են վարձակալած տարածքներում։ Ես հիմնական հող ճունեք սեփական աշնորման ժամանակ ներքևի գյուղից են տվել 21 հեկտար, դեռ ոչ մի բան չի լինում, բայց վարձակալական տարածքներ ունեք, ոչ չելի, յոլակ։ Մի մաս անում են, մի մասն էլ առնում են։ Փոխարենը խիտ ու հարուստ անտառն ինչ որ չափով լրացնում գյուղացու եկամուտը, իսկ հիմնական զբաղմունքը լեռնային հակակույում անասնապահությունն եւ մեղվաբուծությունը։ Անտարից են օգտվում քիչ, անասունները մեղվաբուծության են զբաղվում, կայլասան սաղնելուն են համարյա, սա էլի քիչ էլ բոստաներ բերն է դա ասել, որ անասնապահության ցուցանիշները գոհացուցիչ են սխալ կլինի։ Անցած տարվա համեմատությամբ խոշորի գլխականակը 85-ից նվազել է 72-ի, մանր եղջերավորինը նվազել է 15-ով, 55-ից դառնալով 40, կրկնակի անգամ նվազել է խոզերի գլխականակը 40-ի փոխարեն համայնքում այսօր կա 20 խոզ։ Այսքանով հանդերձ չեն հուսահատվում ու ձերքերը ցալած չեն նստում։ Չի ստացվում հացահատիկայիների մշակության գործը կփորձեն այգեգործության մեջ։ 4 հեկտար այգեկ նոր գցել, տարբեր ձևի ծառ, հա։ ամեն մեկատու ծառ կա։ Թենիկա, խոնձորենի, տանձենի, խաղողի, Իդեպ հետաքրքիրն այն է, որ բազմաթիվ խնդիրներով գյուղում բնակիչների թիվը կայուն է՝ 40 տնտեսություն, 143 բնակիչ։ Այս տարի գյուղում ծնվել է 1 երեխա։ Համայնքի ղեկավար Խաչիկ Հակոբյանի խոսքով ծնունդների թիվը նույնպես կայուն կարելի է համարել։ Տատանվում է 1-ից 4-ի արանքում։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցում ընթացիկ տարում նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 2 անգամ աճել է այցելուների թիվը։ Այս մասին ասել է Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցի վարիչ Արամայիս Աղաբեկյանը եւ հավելել, որ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ունեցել են 13639 այցելու այն դեպքում, երբ նախորդ տարվա ամբողջ ցուցանիշը կազմել է 7965 այցելու։ Խոսելով հանգարանում արկա նոր ցուցանմուշների մասին, նա նշել է, որ ընթացիկ տարվա պեղումների արդյունքում նոր համալրումներ են կատարվել։ Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցը բացառիկ թանգարան պատմամշակութային հուշարձաններից է, քանի որ ամբողջ ներկայացված ցուցանմուշները Տիգրանակերտի հնագիտական վայրերից են, ասել է Արամայիս Աղաբեկյանը եւ հավելել, որ թանգարանի երկու սրահներում էլ ցուցանմուշները դասակարգված են ըստ ժամանակագրական կարգի։ Հայաստանի կանանց միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 6-ին Ստեփանակերտում կազմակերպվելու է կանանց ձեռներեցության դասընթացներ։ Ծրագրի համակարգող Նոնա Պողոսյանն ասել է, որ դասընթացներն իրականացվում է Հայաստանի ամերիկյան համասանի կողմից եւ նախատեսված է ձեռներից կանանց համար, ովքեր կարող են ձեռք բերել գործարար նոր հմտություններ անձնական բիզնեսը արդյունավետ կերպով կառավարելու համար։ Միջազգային լրահոս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Բաքվում կքննարկի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հնարավոր հանդիպումը։ Կարծում եմ, որ բանակցային ձևաչափը պետք է վերսկսվի։ Մի քանի օրից կհանդիպեմ ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների դեսպանների հետ եւ մենք կքննարկենք հետագա բանակցությունները, ինչպես նաեւ նախագահների մակարդակով հնարավոր հանդիպումը, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան չի բացառել Ղարաբաղյան կարգավորման քննարկումը ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Զախարովան նշել է, որ դա բացառված չէ, բայց դեռ անհրաժեշտ է ճշգրտել։ Նա հայտնել է, որ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 10-ին Սոչիում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նախագահությամբ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի Հայաստան-Լեհաստան խաղից առաջ Հայաստանի թիմի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Միշտ էլ խնդիրներ ունենում ենք պաշտպանությունում։ Դա մեզ համար անլուծելի խնդիր է։ Կփորձենք լրացնել բացերը, Խաղում մեր մարտավարությունը կախված է հակառակորդից։ Ես նախընտրում եմ 4 պաշտպանով խաղալը, բայց ամեն բան կախված է մրցակցից, ասել է Արթուր Պետրոսյանը։ Արցախի հանրապետության 21 մարզիկ սեպտեմբերի 25-ից 30-ը մասնակցել է Աբխազիայի Սուխում քաղաքում տեղի ունեցած սամբոյի առաջնությանը։ Առաջնությանը մասնակցել են 13 թիմ, որտեղ ընդգրկված էին շուրջ 400 մարզիկ։ Արցախցի մարզիկները հաջող ելույթներ են ունեցել, որի արդյունքում 5 հոգի գրավել է առաջին պատվավոր, 3-ը երկրորդ եւ 6-ը երրորդ մրցանակային տեղեր։ Մրցաշարի արդյունքները գոհացուցիչ եմ համարում, ասել է Արցախի սամբոյի վաստակավոր մարզիչ Ազատ Անդրյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։